oidas puo bene i ho filos mu archaiota tos ap archaio gonias anerge naios cae gnosi ei endonesti cae apante emoi